tehnički početi snimat. Da, da. Znači danas je 17.10. E, započinjemo sastanak. Prvo što bi mogli, o čemu ćemo pričati, to su novosti o filmu. Za one koje još ne znate, znači film izlazi 15. januara. Juče je bio sastanak e, globalnog lingvistik tima e, da bi dobili neke nove informacije šta je kako će se prevoditi i koliko ćemo vremena imati da se film prevodi. Sad za one koji još niste ovde, mislim koji, još, koji ste danas prvi put, još to, znači dogovorili smo se negdje globalno da bi se film ispromovirao, baš kao i svaki ostali film, znači sa nekom premijerom ili u manjim kinima, u manjim kinu ili u većim kinom, Znači to sve ovisi od e, svakog čeptera e, posebno. E, razlog za to je, nema veze sa komercijalom ili sa bilo čime, nego samo to da što više ljudi vidi barem plakat ili naslov, bilo šta, znači u prvom, u prvom redu je najbitnije to da, da, da, da što više ljudi vidi ovaj film, pošto u tom filmu unutra će biti jako izneseno sve to uh, čime se mi danas uh, stalno uh, pitamo, kako dalje, gdje počet, šta bi bilo dobro, da li ovo u redu, da li ovo nije u redu, znači zato je toliko bitnije da taj film se promoviše koliko može. Sad došlo do nekog zapleta kod samog pa pre, prevođenja filma, juče sam saznao da će se film, da će se prevoditi uh, na jako jedan glup način, to znači da, da će PJ, znači Peter Joseph, uh, randomly, znači um, randomly po, po, uh, svakom chapteru um, rečenice, pa će se jedna rečenica, odnosno jedan stavak, kako se kaže stavak, ako mi može neko pomoći. Da, e, prevodit, e, znači dobit ćemo jednu sekvenciju ili prevoz vratlog pa će nam opet poslat novi tako da bi sam sebe zaštitio. Mi smo bili jako protiv toga pošto je to nemoguće da se tako radi, posebno ako ima e, većih tih sentences, ako, ako su veći, onda je PJ nekako rekao da će ih prepoloviti, pa ćemo prvo jednu polovinu, pa onda drugu, to je nekako nemoguće jer treba čuti cijeli taj stavak da bi mogli uh, ga pravilno uh, prevesti. Znači tu je došlo do nekih manjih problema, pa će sad koordinator lingvistik tima, to je G-Man, uh, popričati o tome sa PJ-om, tako da ćemo sve saznat uh, sljedeći tjedan šta i kako oko toga. ima neko pitanje? Natalija, počet ćemo sa Damirom pa Srđan, pa tako, pa onda Denis, e, tako da ako ima ikako pitanje na to, izvolite. Ćao, jel me čujete? Čujemo. E, pa nemam pitanja, evo ja sam skupila nekoliko ljudi koji su spremni prevoditi. Sad kako će se to dalje izorganizirati, onda ćete mi javiti pa ću vidjeti što dalje. A, o tom, potom. Baš. E, e, srđan, Ај с А Работи од нешто на, на, на сајтот наш, така да може да не ви одговорим по моментот. Нешто поставува видеа. Ево мало одно ќе дошле ред. А, капка, ошти што написат, ја ишта занима. Митра, ти? Ништа. Ласица, ти си вероватно сад дошао, дошла. дошла. da, ja sam sad prvi put, pa evo slušam, slušam kako to teče, ja ću se uključiti kad budu šta da pitam i da kažem. U redu, status isto ima ovaj, status vlade. A ja sam isto prvi put danas slušam pa ćemo vidjeti šta je, znači čini mi se da, da, je, da je glupo to što se šecka film. Da, svi se slažemo s tim. Maro, reci ti, iznosi svoje mnenje. Ja bih te samo zamolio, ako možeš malo uh, uh, споро скоро да причаш да те можеме боље разумет. Хвала. А, повториш уште еднаш зашто беше работата, тоа што нешто тука работев и не, не чув доволно знам за преводот, нешто а, глуп начин на преведување. А може само да ми појасниш малку што беше плуван, зашто не го чув тој дел. Не знам да сум баш све схватио, на задни дел не сам схватио, извини. Нека точно ја појаснам каснија, ова. Појаснам што ја си каснија. Pozdrav svima. E, pozdrav Milane, čekali smo te. Uh, ovako, uh, Mitran, uh, on se želi ograditi od jedne stvari, to je uh, da njemu taj festival gdje bi on promo, promovisao film nalaže da se film nigdje ne sme prikazati ni tekstovno, ni, znači, ni u videu, ni u tekstu. Sad on se, on se bi želio samo zaštititi da ne bi uh, tekst ili video procurio prije tog 15. januarja. Milan, šta se dešava? Pa juče ono što je bilo izneseno uh, na sastanku kako bi se prevodilo i zašto bi se moralo tako prevesti. Znači u tim segmentima. Aha, o, je li imate neki pad, samo da bacim pogled? I da, Ivan neće moći doći, ne znam je li vam neko rekao. Ne, nije nam ništa rekla, evo bi, bi mu svinka. Mora da ide na fakultet, pa neće stići vjerovatno. Dobro. Mitra, smo ti odgovorili na pitanje? Vidim da, je, da piše da, ok. E, ništa, ja bih onda išao dalje, ako je tu sve jasno. E, pričat ćemo, sljedeća tačka je lingvistički tim Hrvatska, znači to što je Natalija e, pomenula, Znači, jako je bitno da bi se nekako udružili sa srpskim i bosanskim čektorom, baš, evo Milan ovde je development tim za Srbiju, to znači da radi sve oko sajtova, ako bi željeli, ako bi željeli imati hrvatski sajt posebno, official, Milan je tu da vam može pomoć, a što se tiče lingvistik tima, Eh, ja bih eh, vas zamolio da, da Natalija ti ili ako nađeš nekog koordinatorja za Linguistic Team Hrvatska, eh, da se povežete sa Ivanom, pošto je Ivan koordinator, lingvistik koordinator za Srbiju. Jako, jako bi vam bilo lakše ako bi radili skupa i preveli bilo koji tekst skupa. Tako da, Milan, ja bih te zamolio, ako možeš ti dat mail od Ivana, pa da Natalija onda može kontaktirati, e, kontaktirati Ivana da se dogovore što se tiče lingvistik tima. E, samo da se obacim, ja sam se javila Ivanu preko Facebooka, tako da mi jesmo u kontaktu, rekla sam čim dođu tekstovi ili kako se već dogovorite sad na kraju, on će mi kontaktirati i onda ću ja dalje ljude, sad hoćemo mi osnovati poseban još tim za to ili će ići ovako, vidit ćemo to još. Super, a, imaš možda a, e, imali nekakvi okvirna cijena, e, <laughs> a, sorry, okvirna, e, okvirni pogled a, gdje ste sa pre, prevodom, šta ste preveli, da, toliko da bi se znalo, a, da bi mi znali ako imate nešto više prevedeno, kao mi, nama Slovencima jako lakše vaš tekst prevoditi na slovenski nego engleski, mislim, brže ide Uh, tako da ako, ako imaš ko, koji link ili gdje, gdje bi se moglo vidjeti da li ste preveli išta ili je prevedeno, bilo bi super. Nažalost, do sad još nije bilo ništa prevedeno konkretnije, jer svi su ti ljudi nešto za sebe kao prevodili, čisto tipa letci i tak nešto sitnije. Ovo će biti jedan veći pothvat, a, s tim da će meni trebati pomoć još oko weba, E, ja sam se sama primila tog posla, ne znam je li mi to pametno, radit ću web, znači baš za hrvatski chapter i onda ću morati se te ljude još moliti znači da prevode, pa onda ako ćemo prevesti nešto ekstra, onda ćemo biti u kontaktu. Za sad znači ništa više od vas. Da, tu bi samo još spomenuo da je Milan stvarno e, čovjek za radi taj sajt, jako biti bilo a, vjerovatno lakše biti bilo ako bi surađivala i sa Milanom što, i što se tiče tog pitanja, pa da i sami a, samo, sa, pardon Milane odmah, pa da i samo onda a, vidiš šta su već, a, šta, već, a, šta su već oni preveli, a, pa vam mogu a, to vama dat, a, tako da ta suradnja bi bila super. Da. Mislim da sam se samo najavio da će se ubaciti. Ovako, što se tiče sajta nikakav problem, pomoći ćemo koliko možemo, a i što se tiče samih prevoda na sajtu mi možda smo već i završili, imamo, ako nismo završili imamo još jedan tekst čini mi se za sada da prevedemo, pa možete onda raditi na tome, pošto mislim ipak dosta se dobro razumemo i lakše će vam biti samo da promenite par stvari pa da ubacite te prevode. Može, meni odgovara. Super. srđene, šta ti misliš? Super, hvala, hvala. Iceman, imaš sad išta da, što da kažeš? Nema. Što se tiče prevoda? Da, što se tiče tog prevoda i tog chaptera, ako ima uh, koja opaska, da li vi želite koju pomoć što se tiče lingvistik tima, gdje ste vi sa lingvistim timom, još ako možete to još objasniti malo. Ja sam se priključio na lingvistik tim na Google grupu što i čekam da da vidim kad će da scenario izađe. Da, da prevedemo to i da, i da pustimo. Super, super. Katka, ništa, Marijan, e, pusti Lasica e, isto rekao da, e, gospo, rekla da, rekla da će ovaj put samo slušat. Marijan, pozdrav, imaš li šta za pripomenut, za dodat? Pozdrav, ništa do sada. Dobro, Mario? Владе исто. Но, a isto sve исто. Malo išta za, за додат. А, ме интересираше за, за преводот тоа реченица по реченица. К, како ќе се одвива тоа Се? Не ми е баш јасно некако. Стварно глупо звучи. Не ми е баш јасно. Ај, може да ми објасниш тоа? Да, сад тешко да објасним, тоа ни нама не е јасно, још uh, сви смо јуче рекли, ако е тако, ja sam ne bih, e, ja sam rekao za slovenski čerter da ovako nećemo moći raditi, jer, jer će biti ludo e, prevedeno, pa će se napraviti više bruke nego dobrog, jer a, a, ako, ako će PJ tako forsira e, sa tim načinom, ja, ja sam rekao da onda teško, teško se može, može nešto uraditi, jer ne bi želili da ispadnemo neprofesionalni, posebno na nekom, na neko, za neku premijeru, to je, jest glupo, svi smo se juče složili da je to totalno glupo i zbog toga će taj koordinator lingvistik tima globalnog govoriti sa PJ-em i proba da ovjeri na neki drugi način. Stvarno, svi mi mislimo da je to glupo i nismo, mislim da nijedan od čeptera nije pristao na takav način rada. А, ама не, а ме интересираше тоа реченица, на пример, една реченица еден ден, па друг ден друга реченица, па трет ден трета или секој човек различна реченица ќе преведува. Тоа тоа ме интересираше како ќе се одвие. Biće, biće тако ќе добит uh, jedan cijeli stavak, znači cijela jedna rečenica, pa kad to prevedeš pošalješ, pa ti on uh, опет pošalje novac, pa Тоа не е така. Лошо е тоа, стварно е лошо. Сега јасно ми, ми стана више како, а па тоа глупо ќе биде, стварно, мислам, подобро нека го убеди, се знае како се преведува, го дава се тоа, се преведува и готово. Слажам се с тобом, Uh, hoće recimo daću vam, daću vam primjer Njemci. Njemci stavljaju glagol na krajom i oni ako nemaju cijele rečenice, isto za nas Slovence, isto, mi, mi kad prevedemo iz eh, engleskog na slovenski, mi moramo više ili manje cijeli, cijeli taj stavak preokrenut, okrenut da dobiva smisao. Inače je prevedeno ko na Google Translate. I zbog toga je luda, jer ako nemaš cijele rečenice, odnosno ako nemaš jednog odstavka da vidiš u čemu on priča, jer svi znamo da PJ priča stvarno više poetički kao i Žak, i, i, i zbog toga je, je neke stvari jako teško uh, prevest, uh, jer, jer, jer uzimaju riječi koji su jako teške, uh, samo zato da, da, da, da, njegov, da njihov speech, što je jako dobro, uh, dobiva efekat u što se ja jako slažem i zbog toga će biti to još teže. Već imamo sad problema, recimo kad, pro, kad e, prevodimo tekstove na putlu, jako brzo se može do, dogoditi da baš zbog tog poetičnog izraže, izražavanja Peter Josefa uh, puno puta možeš uh, cijeli uh, stavak uh, okrenut uh, naopačke i prevesti totalno nešto drugo kao što, što kaže. Ako on kaže to bi bilo super, mi bi mogli onda jako brzo prevesti, to nije super, zato jer to je tako priča, mislim ima takav način e, pričanja, što je super, ali treba biti jako e, previdan. I zbog toga je to e, stvarno, stvarno luda ideja. Pa da, ali kad, kad se dobije film i kad pustiš prvi put titl, odmah može da se lektoriše na, na licu mesta, mislim da se isprave greške. Ne, mislim da ne može jer film će doći već sa prevodom. Znači, nećemo mi moći ništa napraviti jer on će te prevode baciti u CD ili u format koji želimo i on će taj format onda poslat skupa već sa podnaslovima gore. Znači, nećemo mi dobiti film pa tek onda titlat uh, subtitlese, nego će to već onda sve on sam uraditi nama u kojem formatu želimo poslat. Da li bi to bila beta format recimo za, za, znači na traku, to košta par 100 eura, ali kažem, to bi bilo već sve ubačeno unutra. Sad, znam samo još jedno, ako mi ne bi taj način primili, to je bilo juče isto rečeno, Peter će to baciti u mašinu koja će prevest po svoje i to bi onda još bilo i luđe. Tako da svi ćemo čekati odgovor e, za sledeće nedelje da vidimo šta i kako e, i kako će se, e, kako će se to prevesti. To bi bilo to. To ne vredi bez celog teksta nikako, ovaj, a što se tiče tog lektorisanja, posle čak i da dobijemo mogućnost, pošto ipak može se to editovati ako to bude na nekom DVD-u ili nešto, ali nećemo mi to dobiti nedelju, dve dana unapred, nego dva, tri dana, verovatno i to je opet onda mnogo posla, tako da treba videti da se dobije taj tekst ceo, jer eto, neko spomenuo, mislim, srđan skupljanje tih rečenica. Na kraju će se dobiti isto, znači mi ćemo, ako neko bude skupljio sve te rečenice, na kraju će imati ceo transkript i opet je dobijeno isto. A, tako da bi najbolje bilo ceo transkript odmah da se pošalje i da se prevedi i treba raditi na tome. Da, ja se potpuno slažem, Milan, s tobom, ali baš to je što, što, što, što su juče rekli, ne može skupljati rečenice, nego novu rečenicu dobivaš kad jednu prevedeš. Znači, ne bi bilo sad da, aha, da, da, slažem se što kažeš, da si još kopiraš negdje posebno, da, slažem se. To bi moglo, ali to bi bilo opet previše rada, mislim, u jednom mjesecu prevest dva i pol sata filma, uh, znači mi koji smo amateri, koji nismo ni profes, profesionalni, uh, pre, pre, prevodioci, tako da meni je to stvarno ludo dojameno. Teško će biti. Denis, imaš ti još šta da kažeš? Mm, nemam, nemam, samo vi. Dobro večer. Dobro večer, Ivana. E, stavit ćemo ti link, Ivana, e, šta je danas na sastanku. Ako misliš da bi bilo što, što dobro dodat, dodaj Eh, evo, baš sad smo pričali, pričali o, o eh, hrvatskim lingvistik timu i eh, o pre, prevođenju o, filma koji, dola, koji dolazi januara, evo ti link. Hvala. A mi bi mogli ići dalje, znači treća tačka ovog reda je uh, registrovanje uh, hrvatskog čeptera, uh, znači sad vidim evo Natalija je ovde, Ivana uh, mislim da, znaš, Natalja je e, koordinator uh, znači, Hrvatskog čeptera, e, mi ćemo sad uz, vaše, uh, uz vašu dozvolu dogovoriti se sa Matom da bi registrirali i hrvatski čepter, šta to znači? Znači da bi bilo dobro da se znači napiše ko je znači uh, čepter za, za Hrvatsku i koji ko su sub čepteri, ako se mogu tako iznijet, znači koga imate u Osijeku, koga imate recimo u Dubrovniku, koga imate u Šibeniku, znači u Rijeci, Krku, šta ja znam, da se to skupi na jedan mail i da se to pošalje ili Matotu ili tom Dark Danceru, znači to je mislim da Gilbert, ako se ne varam, znači da oni imaju nekakvu evidenciju šta i ko radi i gdje radi, tako da bi bilo jako dobro u toku sledećeg eh, tjedna probati skupiti eh, skupit te informacije i što pre ih poslati eh, ovom znači, evropskom koordinatoru, znači tu. Može, ja ću kontaktirati Matu onda u vezi toga. Super, super. A, treba da se kontaktira i Gilbert takođe. Ok, imam ja sve ove mailove tu, pa ću svima odjednom super, stvarno super. Ima li još ko za iznet što se tiče tog hrvatskog četera, ima li ko još koju ideju, ima li ko želju um, za išta dodati? Mogu ja samo nešto dodati, ovaj, ne morate ih uopšte kontaktirati dok sajt ne bude bar na pola. Kada sajt bude na pola možete da ih to se tiče prekidaš, prekidaš Milano neki dan. Ne ponavljam skroz. Evo sad smo te čuli na kraju, e, malo si prekidala, ako možeš ponoviti, hvala. Ok, ovako, e, ne morate uopšte kontaktirati dok sajt ne budete imali bar do pola. Kada budete imali oko pola ili više, onda ih kontaktirajte. Što se tiče njih, to će se lako i poprilično brzo rešiti. Tako da ne vidim potrebu e, da ih ranije kontaktirate, ništa posebno nećemo postići. A kad se napravi sajt, treba samo da pokažete da imate organizaciju neku i da ste voljni da to radite i oni treba da provere naravno da li je sve u skladu sa tim nekim normama i to je to. Idete live kao i mi za par dana. Pa može, evo ja se inače s Matom svako malo dopisujem preko maila, tako da ići će sve to tokom. Super, hvala ti Milane za, to, za te informacije. Da li još koga išta zanima na tu temu? Znači sve je jasno. Idemo dalje. Druga, znači treća stvar je, znači četvrta, pardon, diskusija o a, PJ pismu, znači ne znam koliko ste saznanjeni, evo ovde vam pošaljem link, to je pismo kojeg je naslovio a, Peter Joseph, gdje a, jasno, gdje, gdje je zamolio, ako možemo tako reći, sve učesnike Zeitgeist pokreta da bi probali se više fokusirati na to šta stvarno znači resource based economy eh, i ako bi mogli malo manje govoriti o robotiki i automatizaciji, jer eh, kraj krajeva eh, resource based economy nije automatizacija, ni robotika, nego znači dijeljenje resursa ljudima, znači svima jednako i a uz to e, dolazi nekakva a, e, tehnološka evolucija, ali e, o tom se bi moglo pričati kasnije kad bi ljudi digli svijest, kad bi ljudi a, znali šta im znači tehnologija i, i automatizacija. U ovom trenutku, u ovom, na ovom načinu razmišljanja puno ljudi dođe do, do, to, do te hollywoodske ideje da ako bi se ako bi dali sve robotima i e, inteligentnoj uh, eh, artificial intelligence da, uh, da bi nas mogli oni, uh, šta ja znam, kontrolirati, uh, ne znam, znači to što Hollywood jako puno promovira. Pa uh, ako ima uh, koje pitanje u stol, ja bih molio, tu bi se malo više zadržali šta svi ostali mislite o tome i, i, i kakve, kakve, kakve poglede vi imate. Milan, izvoli. Oh, Iskreno naš srp pravda i zastavljanja u vezi pisma, kakve poglede imamo? Da li se slažemo, da li se slažete s tim što je PJ napisao, da li kome nije jasno, zašto tako, da li se neko protivi tome, što? Ok, pa ja već neko vreme govorim da treba da pričamo o tim pogledima i o tim osnovama uh, resource-based ekonomije, uh, i da treba širiti znači priču, otvarati ljude, buditi im svest. Tako da mislim u potpuno slažem da ne treba sada pričati o detaljima robotike i šta je novo na tom polju i i itd. Najbitnija je ta poruka i ta cela ideja koju želimo da postignemo. Super, super, hvala Milane Natalija. Pa ja pismo nisam pročitala, evo sad ću se baciti na čitanje, ali meni je to sasvim jasno, nisam ni previše prije pričala o nekakvoj robotizaciji, treba sad prilagoditi se ovom sadašnjem mentalitetu i razgovarati na način s ljudima da razumiju taj neki početak, a ne otići odmah u znanstvenu fantastiku, automatski te prestanu ljudi slušati, tako da to mi potpuno jasno i podržavam. Super, Srđana, izvolite. Iceman. Hvala srđane. Pa nema ništa. Mislim, vidjet ćemo. Što se tiče prevodom, mislim da treba da se nađe bolje princip da se, da se prevede to. Ako ne, to je to. Ova, ja nisam <laughs> ja nisam imala net uh, par dana, pa nisam vidjela ovo pismo, ja sad malo ovaj, gledam I no, sve mi je jasno, ok, slažem se s tim što je napisao. Mislim da trebamo krenuti iz nekog početka, ne, ne sad tu neke svemirske letjelice i fore. Super, hvala Ivana. Katka nam je isto već napisala da se skrinja sa time A, Mitra. Super. Vasica? Nataša. E, Nataša, izvoli. Pa ništa šta bih htjela da kažem, u suštini živimo u paradoksu, znači i ovdje hoćemo da uništimo monetarni sistem da on ne postoji, a opet smo i dalje vezani, tako da to stvarno treba raditi oprezno, ljudi i ne žele da se osveste da vide kako žive, prosto nemaju vremena za to, ne zanima ih, znači pristup, ajde evo sve, slažem se što, ovaj, sa ovim pismo sam pročitala, ali kako pristupiti ljudima, uopšte kako ih zainteresovati, jer oni ne vide dalje iz, iz svoje kutije, oni su tu zapakovani i tako žive. Super, dobar argument, o tome ćemo pričati malo kasnije, isto kad završimo sa sastanaka će biti otvorena tema, pričat ćemo baš o tome kako ljudima pristo, pristupiti, ima par metoda a, koje su jako a, mogu reći nešto još pozitivni nego um, dobri i, i, i rade pa će to vjerovatno biti načini e, koji će se, gdje će se moći e, pristupiti ljudima e, uz neku pravednu, fair priču. Tako da o tome ćemo kasnije, ajmo dalje. Marijan? Slažem se, pitam u potpunosti, to je to. Mario, status? <clears throat> Zdravo. Ja baš čitam ovo što je Peter napisao, nisam još pročitao do kraja, ali shvatam i ljude koje, koji govore o tehnološkim, o tehnološkom napretku, pošto prije ili kasnije čovjek sa kojim pričaš uh, i predstavljaš mu princip, uh, e, naletet ćeš na argument uh, vrlo rano u diskusiji da naravno ako nema para, ljudi neće raditi E, prljave, teške poslove. I ja mislim da u adendumu je bilo to dosta lepo predstavljeno i Žak o tome e, puno govori da nema potrebe da to ljude rade, da to, to ljudi rade. Sad, e, ja si moram reći da si ne predstavljam da bi ovo rešenje RBE E, proradilo prije 100 godina kad smo u stvari, ne znam, 60% ljudi je radilo u proizvodstvu i e, na poljima i to možeš, možeš ubediti e, ljude, ali sva, onda, onda imaš puno, puno više posla ubediti ih da idu i rade ono što treba da se uradi i pošto tada nije bilo baš puno vremena za neke slobodne aktivnosti, tako da e, shvatam što verovatno hoće da kaže, da se to ne potencira, pošto onda možeš da ideš u neku znanstvenu fantastiku, ali ja mislim da e, ljudi danas ne shvataju e, realnu tehnologiju koju do, do, do kamo je stigla e, ne, e, šta je sve moguće. I ja mislim da to pomaže u, uh, kod neke debate, tako da svakako treba umereno pričati i ostati na realnim na re, nekim realističnim uh, osnovima. Hvala, jako super. Vlade, Imaš šta da kažeš ili da slušaš? Pa nisam tačno opisao, ali mislim da se slaže da u principu ako je to sadržaj da se priča o resursno baziranoj ekonomiji i da se tek ako se mora priča o rekultizaciji. Mislim da je to pravi put. Super, hvala Vlade. Maro? A, па, јас се согласувам, мислам, ова си се знае што од почеток дека економија базирана на ресурси е она начин на живот, начин на размислување, нема значи нема толку врска со технологијата, технологијата е споредна работа. Мислам и денеска има доста развиена технологија, па пак не е добра, значи не е технологијата таа што ќе смени нешто, не, луѓето треба да да сменат начин на живот, значи како да се понашаат едни меѓу други, предностите да ги сменат едноставно. Не знам, тоа е филозофија е повеќе него технологија, ама се е како размислуваат луѓето. Добро е, добро е што го изнело ова. Може требаше порано малце да го изнесат онака како аспект, ама да, е добро и сега што го кажал. Тоа. Супер, супер, хвала Маро. Денис. Ја имам разговор на Skype. Onda bih te jako zamolio da staviš stay away status ili mikrofon tako da znamo da, da nisi. Hvala, hvala. A, znači svima je sve jasno, svi se slažemo, takođe se ja s time slažem, a, to će biti jedna od mojih glavnih zadaća za sve nove članove i za sve koji su sada u društvu ovde u Sloveniji, znači reći ljudima da, da se ne treba toliko pač promovisati a, automatizacija i robotika, nego to što je stvarno nužno, a to je resource-based economy. Svima je to jasno, jako mi je drago, ja bih samo želio da znači svi koordinatori, četiri koordinatori, se fokusiraju na to, znači da budu, jako malo, da budu oprezni e, do svojih članova i da ih upute na pravo mjesto da ne bi došlo do kakvih konflikata sa ljudima koji još nisu pripremljeni za to. Super, super, uh, idemo dalje. Uh, Rafael, odnosno Mario, dao je um, ovde, uh, kako se kaže, ovaj, um, jednu ideju da bi se postavili pod naslovi na YouTube-u, na YouTube kanalu. Uh, Mario, da ćeš ti šta o tome popričat? Ne bi ti, a? U redu. Uh, znači, to bi stvarno, dobro, to je više rad lingvistik tima, uh, znači da se što pre sredi na tom YouTube-u i podnaslovi u hrvatsko-srpskom, e, slovenskom i e, makedonskom jeziku. Daćemo vam primjerak, baš je Mario, e, baš je Mario jedan dan, znači Rafael, i, i izneo kako, kako je recimo, koliko se Mario, to bi to ćeš ti morat reći, ono sa Brazilom, koliko, se je, koliko ljudi je više došlo na, na YouTube i pogledalo se addendum, ako možeš nešto o tome reći, molim te lijepo. Uh, imaš mikrofon, pa izvoli. Aha, dobro, znači uh, bilo je negdje u, po, u prosjeku do hiljadu uh, pogleda addenduma i kad su stavili pod, pod naslove znači u portugalskom jeziku, ta brojka je narasla na puta 3, znači 3000 ljudi na dan je pogledalo taj zaista dendom na YouTube-u, znači to bi moralo za Linguistic Team i za četvr koordinatora biti jedna između prvih zadaća da, da, da se proba to što prije implementirati u YouTube i da se to što prije može mislim da to što prije može biti uh, kako, dostupno za ljude koji, koji nisu dobri u engleskom jeziku, tako da to bi bilo stvarno dobro što pre uraditi možda i prije 15. E, januara, da bome, e, dok ne dođe novi film, Tako da, e, ja, što se mene tiče, ja, ja ću to, na tome raditi ovaj tjedan, znači što pre staviti titlove na YouTube. Milan, Milan si tu? Ne, Milana. Ja sam, ja sam, ja sam, sekund. Pardon? Zapetljavam se mikrofon, izvinjavam se. Ovaj planovi za sledeću nedelju, pa nadam se, iskreno se nadam da ćemo ove nedelje stvarno da završimo sa prevodima za sajt i da taj sajt okačimo, mislim okačen je, ali hoću da se pojavi i na zvaničnom sajtu i a, mogli bi malo startovati i onaj radio, objaviti sve to i još neki program, možda neka uključenja. I mislim da je to to. Dobro, ovde bih samo malo skočio. E, što se tiče radija, znači Milan e, je e, sredio radio gdje se može javno neke stvari protumačiti, tako ima neko želju popričat neki tekst na tom radiju, ja bih, izvolio, ja bih molio, zamolio Milana da stavi link za ove koji su došli. Znači, to je još jedna opcija kako možemo e, promovisati e, svoje ideje, odnosno ideje e, pokreta. O tome ćemo vjerovatno malo kasnije popričat. Ajde još da završimo sa tim YouTube sa tim YouTube-om, znači to, to ja mislim, isto da je uh, pored tog Venus Project main sajta što se prevodi, jako bitno da dođu li na YouTube e, e, znači titlovi uh, na svim našim jezikim, jezicima. Ima li još ko šta za reč? Idemo dalje. Srđan, ti, odnosno Natalija, pardon, izvini. Hej, malo sam izostala. Šta je bilo pitanje? Pa toliko koliko bi se moglo, da bi da, ako je moguće da se što pre stave uh, srpsko-hrvatski titlovi na YouTube, na Addendum, uh, i, jer vjerujemo da bi s tim još više ljudi moglo uh, gledat uh, taj film, posebno za one koji, nemaju, uh, koji ne znaju dobro engleski. Uh, šta ti misliš? Mogli sam da se urocim? Zvolim da ne. Uh, Oni prevode se dot Saba, ko je preveo, oni odgovaraju, samo treba kontaktirati ko je zadužen. Sad, znao sam, ali sam zaboravio tačno ko je zadužen za postavljanje toga na YouTube i oni će to postaviti kao što su postavili za trailer, znači nema nikakvih komplikacija, samo one prevode sa dot saba ako mi kažemo da su ispravni, oni će ih okačiti i to je to, a na dot sabu čini mi se da je većina prevela adendum. E, super, super, da, hvala ti lijepa za to. Ja mislim da je, da, kako se zove Kozmik, kako ima nek, mislim da je Kozmik i isto nešto, ne znam tačno, Deni zna ko je taj čovjek a, e, i njemu ćemo se obratiti, e, reći ćemo Denisu da, će, da neka okači i naše i hrvatske i makedonske, ako makedonci imate prevedeno to na, na dot uh, idemo dalje, uh, srđane, Ivana. E, Šta, idemo dalje? Pa ako nema iko šta, evo ja bih išao samo do kraja dole, ako može još, ako, ako koga još šta zanima što se tiče uh, tog, uh, tog adenduma i tih uh, prevoda, ako ne idemo dalje. Ovaj, ne, ja sad ovaj nisam malo shvatila, znači za taj prevod jel treba hrvatski napisati, onda ako treba, evo ja ću. Da, ja, ja, ja mislim da, da, ne znam sad, mislim da imate prevedeno, uh, mislim da je na Dot Sabu, kao što je Milan izneso, i, i izneo, znači ako na dotsab.com imate prevod uh, 100% urađen i ako je lektorisan kako treba, javit ćemo tom dečku da stavi to na, i na YouTube. Uh, o tome ću ja pričat sa Denisom, pa će Denis za sve nas uh, govoriti s njim, pa će on to ubaciti. Aha, aha, može, hvala. Kratka nema ništa, kozmičku biće isto ne, Mitra, izvini. Uh, Nataša? Ništa, ništa da kažem. Marjan? Ništa. Mario? Ništa. Vlade? Ništa. Maro, ti? Maro, recite mi, ili sad ovde nema Esmena, da li imate li e, kompletan prevod adenduma? A, da, da. Mhm. Dobro, onda ćemo i za vas e, sredi to da se što pristavi na YouTube. Znači to bi bilo to, uh, idemo na tu zadnju rubriku, uh, to je uh, planovi za sledeći tjedan, šta, šta će se raditi. Uh, tu samo malo okvirno, nikog se ništa ne tera, malo okvirno da se više zna šta, može, šta, će, šta se može uraditi u sledećem tednu, u, u, znači u sledećih 7 dana, tako da bi bili barem malo produktivni, pa stvarno bilo lijepo da svaki iznosi uh, svoj plan, ma i ako nije točan, toliko samo da se negdje zna šta i kako, pa evo počet ću opet kod Milana, onda ću ja zadnje. Milan, izvoli, uh, koji su tvoji planovi, šta se, šta se radi kod tebe u sljedećih 7 dana? Pa evo, ja sam deo već rekao i malo pre, znači oko tog sajta i radija, e, s tim što ovaj, hoću da posetimo jedan bar bioskop i da zakažemo koliko je moguće. Za sada to je to, ja mislim. Hvala Milane, Natalija. Evo, ja sam dobila prevo za trailer, za novi film, to ću sad uljepiti sljedećih dana na YouTube, e, radim na webu, i to je to što se tiče nas. Super, super, super, hvala Natalija. Uh, Ivana? Ovaj, pa eto ja ću Nataliji pomoći oko weba, odnosno nekih tekstova i materijala. I ovaj, ja ću vam točno e, gdje ćemo prikazivati film u Rijeci, zato jer e, našla sam se isto baš juče prekjučer s jednim dečkom iz Rijeke koji zna ovaj, puno ljudi i tako svemu je tome tako da sam ga pozvala u naš tim, još nije stavio tim speak, ali hoće. I ovaj, da, i on će isto oko prevođenja se aktivirati, tako da, ovaj, a rekao je to za prikazivanje nema problema jer je on prošle godine isto to puštao, odnosno addendum da. I ovaj, tako da, eto, još vam javim točno. A da, što se tiče tog filma, znači, e, kako ću ja doći do tog filma? Mislim, očito meni neku poslati ili... Uh, evo, na to ću ti odmah odgovoriti, uh, ajmo samo da završimo tu temu, pa ćemo onda uh, i o tome popričat uh, kad završimo sastanak, imat ćemo prosti po, uh, govor, pa, pa, pa, ili će ti Natalija objasniti, uh, tako da uh, sve je sređeno, zna se kako fizički će se dobiti taj materijal, ali prije toga mora se uraditi taj prijevod, ali e, pričat ćemo o tome kasnije, ajmo dalje sada. E, Katka, imaš li ti šta da kažeš? Super, odnosno nemaš nikakvih planova za sledećih 7 dana. Dobro, više ili manje pomažeš, e, ne, pomažeš više Nataši, a sa Natašom sam ja u kontaktu, pa, pa ću ja iznet nekakve potrebne zadaće za vašu regiju, za celje, ako se ne varam. Mitra? Aha, stavila je, okej. Okay. Super, super. Nataša, imaš li neku mogućnost pri pomoć u sledećih sedam dana za tvoj chapter na bilo kojem području? Ja se izvinjam, jeste se meni obratili pošto me ovde uzurpiralo jedno malo biće. Da, samo smo htjeli znati ako ima kakvih kakvi su planovi za 7 dana napred, da li se negdje, da ćeš se negdje uključiti, da li ima, imaš neko, nekakve planove šta šta radite što se tiče pokreta? Pa ja nekako očekujem od vas instrukcije, ja sam se, da kažem, sad priključila ovako zvanično, mada sve pratimo davno, ali od vas negde očekujem šta ja treba da radim. Osim što Dobre. pratimo, osim što sam u to. Onda bi, onda bi, onda bi, izvini Milana, samo da kontaktirala uh, Ivana, Ivan je uh, koordinator za uh, Srbiju, pa pa, pa bi njemu mogla malo reći gdje si dobra, gdje možeš pomoć, gdje su tvoje vrline, pa bi te on mogao nekako onda tek uputiti uh, e, gdje, gdje, gdje, gdje bi im došla dobra pomoć, tako da uh, savjetujem da javi se uh, Ivanu i onda bi Ivan da bi išao dalje, evo vam, izvinite, dalje, uh, samo da završimo s time, pa onda svako izneti svoje mišljenje. Marjan? Tu sam otvoren sam za svaku vrstu pomoći, ako je potrebno možete mi se na mail obratiti, upoznan sam sa tehnologijom, uglavnom sa prevođenjima, tako da sam tu. Super, onda isto ti eh, što, što god je vezano, evo što je ovde Natalija napisala za hrvatski čekter, neka se eh, ili ovako da, pa se vi dogovorite gdje Natali treba pomoć i gdje bi se bilo dobro, eh, gdje bi se moglo naći Peđa, pozdrav, dobro večer ja ću te možda ispustiti sada jer smo na, negdje na sredini, ako imaš šta za iznijet, stavit ćemo ti link gdje možeš napisati ga da neki novi, neki, neku novu tačku dnevnog reda na tom sastanku, evo pošljem ti link. A Mario, ti šta ti, šta, šta, šta, šta, kakvi su tvoji planovi? Mario si tu? Dobro, dobro dalje, Vlade? Pa ništa, ja sam večeras prvi put tu i, i, i nisam bio uključen, tako već imam kakav rad. Dobro, uh, dobro, onda ću Vlade uh, Milana opet zamoliti ako može poslat mail od, uh, od Ivana, pa se Vlade obrati Ivanu, uh, izrazi mu želju gdje možeš pomoći, kako pomoć, pa će Ivan onda, uh, koji, koji, koji je koordinator za Srbiju, uh, usmjeriti uh, на, gdje, gdje bi ti mogao sebe naći uh, za bilo kakvu Маро? А, да, за, за што беше работала, се не чув малце нешто на сајтов тука правиме со Айсмен. Го да, да, да, гледав. Ништо занима нас како се твои планови за следеćih 7 дана, uh, у што uh, занимаме где е Ана данас, ваша координаторка? А, а да, а што за следниве 7 дена? какви су планови што се тиче заедно с покрета, шта ќе се радите, дали, дали имаш некаква идеја где, шта ќеш радите следеќи па, седмина? Па, да, да. Па нешто да се договаравме за значи за промоција на филмот како на пример кој кина, каде, дали ќе се прави некој рекламен материјал, па луѓе како ќе се пренесе и тоа тие работи, значи беве состанок имаме во четврток во живо, мислам, ние се договориме убаво, онака, како што ќе се прави. Сега за сега тоа е. Супер, хвала Маро, не могу веруват да јако добро разумем македонски, мада ga nisam puno puta čuo, stvarno mi je drago i to. Saša, pozdrav, evo mi smo već na kraju sastanka, stavit ćemo ti link i za tebe da vidiš u čemu smo pričali danas, pa da izneseš nešto ako, ako želiš nešto iznesti još na tom sastanku. Uh, što se tiče slovenskog čeptera, isto uh, mi smo dogovor dogovoru za maje, uh, da, znači štampat ćemo negdje oko 200 maja, za film probat ćemo raditi tu promociju baš u Koloseju, znači u tom velikom kompleksu, pošto mogli biti u te manje alternativne kine, bioskope, ali Upek, opet uh, mislim da je stvarno dobro da, jer tamo ima svaki dan, šta ja znam, 3, 4, 5 hiljada ljudi se okrene, znači transparentnost je jako puna, mada je cijeli kino komercijalni, ali uh, ja mislim da je to prava, mislim mi tu mislimo da je to prava ideja, da, da se to iznosi baš u taj velik kino. Uh, mogu samo reći da, da ćemo isto, da, da, da je evo sada uh, pola, pola mjeseca, E, završavamo i sa tim prevodom Windows Project main sajta, baš se sad još, već radi e, proofreading, tako da negdje e, za pola mjeseca mi ćemo završiti sa tim, sa tim prevodom tog main sajta i imamo neki dogovor, a to malo kasnije, znači platili smo nekom čovjeku, baš mi posebno eh, da nas nauči kako se radi team building, eh, kako se, kako se takvi timovi grade, na šta je potrebno biti oprezan eh, i tako da uskoro imamo i tu to neko predavanje gdje ćemo moći malo bolje isteći i dobiti malo više znanja kako kreirati tim i kako ga koordinirati da ne dođe do nekakvih prepreka i zapreka. Toliko za sad, sad ja bi ovako uh, officially rekao da je sastanak završen, ako ima još šta ko za iznet, neka izvoli, ali to... Ovako, mogu samo da kažem, evo daću vam ja Ivanov mail, ali možete i mene kontaktirati u vezi tako nekih stvari, pošto Ivan ima dosta posla i u, konstant, u konstantnom kontaktu smo ja i ona i dosta sam upućen u Tako to. Super, super. Hvala Milan. Evo sad, officially sastanak je završen. Stvarno ako imaš još ko šta za iznet, izvoli, stvarno ne izvolite. Ako ima iko, iko, ikakvih pitanja, iznesite. Uh, iako su grupa pitanja, uh, iznesite ih. Uh, nemojte ništa držati uh, u, u sebi nutra. Uh, znači, jako je bitno da uh, iznesete svoja mišljenja. Hvala.